Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում բաց դռների օր Dentex Dental սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում։ Էկոսենս կենտրոնը Հայաստանի լաբորատոր ախտորոշիչ ոլորտում զբաղեցնում է առաջատար դիրք։ Բացի լաբորատոր հետազոտություններից, կենտրոնը ցուցաբերում է համալիր բուժօգնություն ժամանակակից մեթոդներով։ Օրերս Ստեփանակերտի Dentex Dental համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունում Հայաստանի Հանրապետության Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց բաց դռների օր։ Հայաստանյան տարբեր մասնագետների կողմից կատարվեցին անվճար խորհրդատվություններ եւ հետազոտություններ։ Առաջին զրուցակցուհիս կենտրոնի գինեկոլոգ բժշկական գիտությունների տեխնացու Ռասուդան Վարդանյանն է, ով երկար տարիներ է ինչ սերտ կապերի մեջ է Ստեփանագերտի Մորիև մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի բուժանակազմի հետ։ Այս աղջերի շրջանակներում ես այստեղ եմ որպես Էկոսենս ախտորոշման կենտրոնի մանկաբաց գինեկոլոգ, առաջի անգամ չէ, հիվանդների հետ կապված սա առաջի ակցիան է, որին ես մասնակցում եմ, բարեգործական հիմունքներով հիվանդների զննման, բայց ես հնտային մեկ անգամ գալիս եմ այլ ծրագրերի, ինչպես նաև էկոսենս ախտորոշման կենտրոնի ծրագրերի ներքո, նաև ներկայացնում եմ նորությունները բժիշկներին Ստեփանակերտի ծննդատան։ Կանանց մոտ ամենամեծ խնդիրը դա բողոքային հիվանդությունն է եւ ամենամեծ հաջողականությունը, ամենաբարձր հաջողականությունը կանգատների եւ պացիենտների դա հետ կապված։ Նաև կարևորում է հարցը անպտղության, տենդենսը նույնն է ինչ Հայաստանում այն էլ այստեղ։ Հիպերպլատիկ process-ների, գերատրիկ բարորակ process-ների հաջողականության մասին ենք խոսում։ Ինչպես նաև կարևոր հարցն է դա արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգն է, այսինքն ցիտոլոգիական հետազոտությունները վիճաբնական, որոնք անհրաժեշտ են ռեպրոդուկտիվ բոլոր տարիքի կանանց համար կանխարգելելու նման բարդ հիվանդությունը։ Եթե առաջներում դերահասների հիմնական խնդիրը դա հորմոնալ դաշտի անոնավորումն էր, ապա այսօր մեծ չի քանակը այդ հիվանդների, որոնք ասում բորբոքային խնդիրներով են դիմում։ Բայց շատ ացել են, եթե համեմատենք 10-15 տարի առաջ, իհարկե ավելի շատ են, մի փոքր ավելի շատ են դերահասները, որոնք դիմում են այդ հարցերով։ Այս ակցիայի շրջանակներում նման տիպի խնդիր չեմ հանդիպել դեռ, չեմ կարող ասել թե ինչպիսին է վիճակը ընդհանրապես, բայց այն ինչ որ վերաբերվում է իմ ախորիային, այո, սերական կյանքի դեբյուտը իհարկե երիտասարդացել է եւ դրա հետ կապված նաեւ երիտասարդացել են որոշ խնդիրները։ Եթե վերցնենք 15 տարի առաջ ու հիմա հնարավոր չի ասել, որ վիճակը նույնն է։ Այո, կանեք ավելի ենք այդ կարծրատիպը կարելի ասել, որ մենք կոտրել ենք այդ կարծրատիպը այսօր եւ դա իջնորիվ եւ բժշկների աշխատանքի եւ լրատվամիջոցների տեղեկատվական դա համալիր աշխատանքն է, որը այսօր ունի իր արդյունքը եւ նույն Արանոցի խասկեղի բնակավարում այդ խնդիրը մերկաներ բավականին տեղեկացված են եւ իրանք արդեն 3 դիմում փոխվել է կարծրատիպը կարելի ասել որ կոտրվել է արդեն Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնի հիմնադիր տնորեն բժշկական գիտությունների տեխնացու Ինեսա Նազարյանի խոսքով, քանի որ հոկտեմբերի 12-ը ռևմատոլոգի միջազգային օրն է եւ Երևանում այդ կապակցությամբ տեղի ունեցալ երրորդյա հետազոտությունների ակցիա, որոշեցին ակցիան շարունակել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում։ Միջոցառումը, որ մենք կազմակերպում ենք, առաջինը չի։ Արդեն երկու տարի համագործակցում ենք եւ ունենք մեր հիմնարկի մասնաճյուղը Արցախում, Ստեփանակերտի դենտալ կլինիկայում երկու տարի է մեր համագործակցությունը այդ կլինիկայի հետ շատ բարեհաջող եւ շատ արդյունավետ է անցնում։ Մենք Արցախում կազմակերպել էինք կոնֆերանս երկու տարի առաջ մանկաբարձ գինեկոլոգների համար եւ այսօր նույնպես լինելու է այդ կոնֆերանսը Հանրապետական հիվանդանոցի բազայի վրա այսօր ժամը 4-ին։ Այսպիսի ակցիա Շրջակայքյա մենք առաջի անգամ ենք կազմակերպել ում եւ այսօրվա այսքան մեծ քանակի պահանջարկը հիվանդների մենք երբ որ տեսան հասկանում ենք միանշանակ սա շարունակական բնույթ է կրելու եւ մենք նորից ու նորից կգանք Արցախում նման ակցիաներ կազմակերպելու համար այս ակցիան մենք սկսել ենք Երևանում հոկտեմբերի 12-ին միջազգային ռևմատոլոգի օր էր հայտարարված եւ մենք երորյա անվճար հետազոտություններ ենք արել հիվանդների համար ունենալով բավականին մեծ հոսք եւ շատ մեծ քանակի ցանկացողներ ռևմատոլոգի հենց կոնսուլտա սոցիալիզացիայի համար, մտածեցինք, որ նույն վիճակը երևի թե կլինի Արցախում միանշանակ ցանկացած հայ համար Արցախը դա մեր հայրենիքի անբաժանելի մասնիկն է եւ երբ տարբերություն չկա թե հայը որտեղ է ապրում, ինձ թվում է որ մենք բոլորս պիտի անմիջական մասնակցություն ունենանք Արցախի կայացման հարցում։ Այդ պատճառով մենք եկանք հասանք Ստեփանակերտ եւ երկու օրվա ընթացքում մենք մեր մասնագետների կողմից դրանք լինելու են ռևմատոլոգը, դա լինելու է ուտրաձայնային հետազոտության մասնագետը եւ նաեւ գինեկոլոգը։ Մենք անցկացնելու ենք բաց դռների օր Դենդեքս կլինիկայում Ստեփանակերտում, որը գտնվում է Ալեք Մանուկյան 9 հասցեում։ Ինչու նաեւ գինեկոլոգը, դա ես ինքս կին եմ, բժիշկ եմ եւ հասկանում եմ, որ հայ կանայք շատ մեծ ցանկություն ունեն բժշկի դիմելու, իսկ ըստ ինձ առողջ կինը դա առողջ ընտանիքի գրավական անն է, միանշանակ, դրա համար մենք անպայման մտածեցինք, որ նաև գինեկոլոգի կոնսուլտացիա կազմակերպենք մեր կանանց համար։ Միայն պետական շրջանակների վրա թողնել Արցախի կայացման հարցը ինձ թվում է, որ դա ճիշտ չէ։ Եվ իմ կարծիքով ես գտնում եմ, որ մասնավոր սեկտորը անկախ նրանից ինչքան էլ որ ծանր ու անկայուն չլինի դեսական իրավիճակը, պարտավոր է ինչ որ լումա ներդնի Արցախի առողջապահության համակարգի բարելավման հարցում։ Այդ պատճառով եւ դետեխ կլինիկան եւ էկոսենս կլինիկան երկուսն մասնավոր են, բայց մենք գտնում ենք եւ շատ մեծ բարեգործություններ անում եւ դետեխ կլինիկան իր կողմից Արցախում եւ մենք մեր կողմից ամբողջ Հայաստանի համար կազմակերպում անցկացնում ենք այսպես ակցիաներ գտնում եմ, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Մենք որոշեցինք, որ լաբորատորիաներ դնենք եւ ունենանք նաեւ Ստեփանակերտում։ Արձագանք ստացանք հենց Արցախի մասնագետների կողմից, որ մինչ օրս շատ զարգացած է մարգաբարձությունը, բայց բավականին ցածր մակարդակի վրա գտնվում էր գինեկոլոգիան, անկախ նրանից, որ դուք ունեք շատ լավ մասնագետներ, շատ վերապատրաստված, բայց մասնագետը, որը սեղանին ունի ախտորոշում, իսկ ախտորոշումը դա լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքն է։ Այդ պարագայում հիվանդը պետք է որ գնա հասնի Երևան, իսկ եթե հասավ Երևան, արդեն այնտեղ էլ եւ կբուժվի եւ կվիրահատվի։ Իսկ ինչու ունենալով նման պոտենցիալ ձեր գինեկոլոգների կողմից, մենք չկազմակերպենք ձեզ մոտ հետազոտությունների ամբողջ ցանկը եւ մեծ ծավալով հետազոտություններ երկու տարի է շատ արդյունավետ եւ բժիշկների կողմից արձագանք ստանալով որ շատ լավ հետազոտություններ են, շատ որակյալ եւ շատ օգնում են իրենց համար տեղում ունենալ ախտորոշում եւ բուժել հիվանդներին։ Այդ պատճառով մանկաբարձ գինեկոլոգների համար առաջին անգամ, երբ որ երկու տարի առաջ կազմակերպեցին կոնֆերանսը, հիմա մենք ունենք մի շարք նոր հետազոտություններ, եւ բժշկությունը տեղում չի դոփում, իսկ էկոսենսը Հայաստանում հայտնի է որպես առաջատարներից մեկը եւ մենք փորձում ենք այդ փորձի փոխանակում նորանոր հետազոտություններ, ես միշտ հետևում եմ նորամուծությունների եւ փորձում եմ մեզ մոտ դարանցնել։ Հիմա մենք եկել ենք նորից պատմելու, թե մենք ինչ նոր հետազոտություններ ենք ունեցել, ինչ նոր հետազոտություններ կան աշխարհում եւ այդ փորձի փոխանակումը Արցախի բժիշկների հետ մեզ օգնում է եւ մենք, որպեսզի ավելի արդյունավետ աշխատենք եւ ունենանք տեղում ձեր բժիշկների մոտ կարողանանք կազմակերպել իրենց համար արդյունավետ եւ որակյալ ախտորոշ։ Էկոսենսը ի սկզբանե եղել է միայն ախտորոշիչ լաբորատորիա, բայց տարիների ընթացքում մենք հասկացանք, որ մեծ կարիք կա հենց ախտորոշման կենտրոնը կայացնելու, որովհետեւ կլինիկաներում ախտորոշման հարցի վրա շատ քիչ ուշադրություն է դարձվում։ Ունեն շատ լավ բուժող մասնագետներ, բայց ախտորոշումը ինքը պահանջում է։ Ախտորոշումը դա բուժման 70%-ը գրավականն է, եւ մենք փորձեցինք կարիքը հասկանալով եւ շուկայում, հիմա մենք ունենք եւ սրտաբանություն, ամբողջ ծավալով հետազոտություններով, եւ տրեդմիլով, եւ ֆոլտեր հետազոտություններով, եւ ուլտրազայնային, եւ էլեկտրասրտագրություն, գինեկոլոգի, ունենք ռևմատոլոգի, ունենք շատ բարձր որակի դոպլեր դուպլեքս հետազոտությունները, անոթների հետազոտ հաստատությունները։ Մենք ապահովված ենք աշխարհում ընդունված առաջացած արտադրողների սարքավորումները, որոնք մեզ թույլ են տալիս բարձր որակով հետազոտություններ կատարել։ Իսկ բուժող բժիշկը, որը իր սեղանին ունի որակյալ հետազոտություն, կարողանում է շատ էֆեկտիվ բուժում նշանակել եւ ունենալ առողջ ազգաբնակչություն։ Կուզեի մեկ հավելում անել, մենք բերեցինք նաեւ Արցախ տիբրոսկան սարքավորումը, որը եզակի է նաեւ Հայաստանում եւ քանի որ նա շարժական էր, ես մտածեցի, որ կարելի է բերել եւ Արցախում այդ այս հետազոտությունը կատարել, ինչ էր ենից ներկայացնում ֆիբրոսկան սարքավորումը։ Առաջներում, որպեսզի լյարդի ֆիբրոզի աստիճանը որոշվի, պետք է ապարման բիոպսի անել, իսկ դա վիրահատական միջամտություն է, երբ որ լյարդի մի քանի կտոր է վերցվում եւ հետազոտվում է, որպեսզի լյարդի ֆիբրոզի աստիճանը որոշվի։ Հիմա աշխարհում ընդունված է ֆիբրոսկան սարքավորման միջոցով դա ուլտրաձայնային հետազոտություն է։ Մի քանի րոպեվա ընթացքում բացարձակ անցավ հիվանդի համար ունենանք 100 անգամ ավելի ծավալով վերցվում նվազում է լյարդի մակերեսը եւ որոշվում է լյարդի ֆիբրոզի աստիճանը։ Ում է ցուցված միանշանակ հեպատիտ B-C հիվանդների, այն հիվանդներին, ովքեր որ ունեն լյարդի որևիցե հիվանդություններ, ճարպային հեպատոզ, ալկոհոլային հեպատոզ, ցանկացած հիվանդություններ, որոնք որ զուգորդվում են լյարդի ախտահարմամբ եւ կարիք է լինում որոշել ինչքանով է ախտահարվել լյարդը, աշխարհում ընդունված է հենց ֆիբրոզկան հետազոտությունը։ Մենք բերեցինք սարքը այստեղ եւ այս երկու օրը նոյեմբերի 7-ին 8-ին նույնպես ակցիայի շրջանակներում 30% զերծյալ ազգաբնակչության համար կազմակերպում ենք նաև այդ հետազոտությունները։ Դենտեքս դենտալ համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերության գործադիր տնօրեն Աիդա Հարությունյանը իր խոսքում առանձնացրեց այն, որ Արցախի բուժամակարգի զարգացման գործում բոլորն էլ անելիքներ ունեն։ Էկոսենս ախտորոշիչ կենտրոնի հետ մենք համագործակցում ենք երկու տարուց ավել։ Հիմնականում կատարվում է դժվարամատչելի հետազոտությունները արյան միջոցով, ասինքն բժիշկները, որոնք հետազոտում են մեր ազգաբնակչությանը եւ նրանք կարիք են զգում արդ երկրում կատարվելիք հետազոտություններին, այստեղ վերցնում ենք արյունը ուղարկում պահպանելով բոլոր պայմանները արյան որակական հատկությունները չփոխելու համար կատարվում է Երևանում սահմանալիս էլեկտրոնային պոստով ստանում ենք եւ մեր ազգագունակությունը տեղում ստանում է անալիզների պատասխանը եւ բուժվում է տեղում։ Այսինքն պահպանվում է այն նշանաբանը, որ արցախցին պետք է բուժվի արցախ։ Համագործակցությունը կատարում է շատ հարթ նորմալ պայմաններում համակարգում կատարվում են բարբերաբար բարեգործական բուժօգնություններ, որոնցից մեկը կազմակերպել է Էկոսինս ախտորոշիչ կենտրոնը իր մասնագետների հետ ժամանել Արցախ եւ այսօր կատարվում է բուժ խորհրդատվություններ ռևմատոլոգի կողմից, գինեկոլոգի կողմից եւ ուլտրաձայնային մասնագետի կողմից մանավանդ հոդերի, որ այդպիսի հետազոտություն Արցախում չեն կատարում։ Եվ Արցախցին ստիպված այդ հետազոտչին կատարելու համար մեկնի քաղաք Երևան, այսօր կատարվում է այստեղ եւ ուժում կշարունակվի նույնպես այստեղ։ Անկատարվում է անվճար, շատ լավ գիտեք, որ բարեգործական անվճար գտասիր բուժումը գալիս է հիպոկրատյան ժամանակներից։ Եվ այսօր այն շարունակական է եւ բարբերաբար կատարվում է Արցախում։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադիրդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։